eta dirurik ez da gehiago. Bai, hori badakigu, eh, krisia eta bar, beraz, bon, eh, denok eh, indarrak egin behar ditugu, eh, dirurik ez da, eta puntiu. Gainera, orain refusiatuak heldu dira eta hori ere gure sosa lapurtuko daukute, horiek, jadani guretzat ez dela aski, bon, zehaztu behar duta ironia simplea dela estapen hau, bon, inka xer, ten nautziet, pistana ironia dela, Horri pentsatzen dut, hor, eh, be, ikusi baitut, ekintza egin zutela getxon, ekintza berezi bat egin dute, errefusiatuen egoera salatzeko. Ondartza batean, amarnaka pertsona etzan dira, beraz ondartzan, uretan, erdi ur, erdi ondartzan, irudia ikusten dutzie, errefusiatuek bizitzen dutena azkenean irudikatzeko, bon, bizitzen duten naren parte bat, zinez partiño bat, eh? beste guzia bat delarik gibelean, eh? ola agertzen erik ondartzen jananik zonbait kilometro, zonbait zailtasun, zonbait egoera zail ere bizi izan dituzte. Bon. Hortarako sosik ez da aldiz, eh? eh oien laguntzeko eh, ongietorri refusiatuak erraiten du elkarte honek, baina estatuek eta egitura ofizialek zailtasunak dituzte, ala ere ongi etorri egiteko, beba, bai, idirurik ez da. Alta, ekstra lurtaren zat, eh, Bai, bada, dirua eta sustotaiekin komunikatzeko. Yuri Molnier, errusiarrak eun milioi dolar eskari ditu ikerle talde bati, hizkuntza baten asmatzeko. Pentsa, egun batez, lortzen balute ekstra lurtarekin komunikatzen, jakin dezaten azkenean nola komunikatu. Txitzen duzu, eh? Hots menturaz noiz bait lortzen bada ekstra lurtarekin komunikatzen, izkuntza bat sortu behar da lehenago, hain zinetik, inkas, bomeraz, meraz, eun milioi, eun milioi dolar. Lehenago abisatu bat zuten, erranen ginoen, behe, Mikel abuari galdegiten altzen. Spesios, my heart tried this thing, be, my darling, have the bottom of the Jogons me hetraz birsh. Existe Mikela Wak ongi menperatzen zuen in komunikazio hori bon bref berantegi. E milioi dolar beraz. Eta ez, besti hizkuntza bat asmatu behar dute. Esperantoa iduriz ezta da egukia, domaia, zerbaitetako balioko zien. Beden, ez hor karkulu matematikoak eta egin behar dituzte. Bon, kasu, eh? idoia mendia sartzen bada Euskal Gobernuan olakoekin ez da dekonatuko gehiago. Eh? Irailaren hogeita bostean direlarik hauteskundeak, araba gipuzkoa eta bizkaian, eh? lehen dakariaren autatzeko baita gobernuaren autatzeko ere, idoia mendia sozialistak bere kampainan Euskararen imposaketaren kontrako bideo bat atera du eta zinez kanpaina gogor bat ere eramaiten du horren kontra. Eta PSren bideo batek aserrea eraginu sare sozialetan egun. Bideoan, beraz, agertzen da gizon bat. Bostapenen ez da soinurik. Ikusten da, beraz, saiatzen da ostatu batean sartzen eta gaiten diote ez ez ez. Ez zira sartzen, besteak sartzen dira, mebera ez. Fisiko kiestu deus berezirik. Gero eh, sartzen uh, da zakiten presa batean eta ez ez kanporatzen dute. Eta bon, eh, kanporatua da, denetarik kanporatua da. Eta zergatik, ebe, eh espaitaki euskaraz. Hau da agertzen dena bideoan adierazten euskaraz ez dakitenei ateak isten zaizkila edo kanporatuak direla ostatu edo erakundetan. Simpleki, eh? Arrasismoa azkenean euskara ez dakitenei. Iduriz, eh, hori bizitzen dute batzuek eta hori biziki importantea da beraz itzulikatzeko. E, bezer egan behar genuke guk euskaldunok. Gure hizkuntza ezin erabiliz ogi baten erosteko. Oiek dioten bezala bera sozialistek Euskara askatasunean Euskararen alde batera, hau da hoien lema eta biztanena espainolezen. Euskara Besten az ere, asteuntako informazio garrantzitsua, swingon berri bat, eh, atera dela, sugar beer hair deitzen da, sugar sukrea, beer eh, hartza, eta hair beraz ileak. Artzi art tipi baten formako suingomak dira, baina lasai vegan, vegan friendly dira, ez da gelatinarik, beraz, ez da zerri belaririk, eta gainera glutenik gabe, zer gehiago. Ebe ez da hori, oberena, txikle horiek zuen ilea edertzen eta azkartzen baitute, eta gainera fiteago luzarazten, eta gainera osasun obeagoak, obeagoan ziste. Simpleki, suingoma hortan, objekturi beharrezkoa beraz gaur egun, bestenaz gaur iruro berrogeita amabi urte betetzen ditu Leonard Peltier presoak, Leonard Peltier militante indio-amerikano bat badu berrogei urte preso dela. Leonard Peltier free! Leonard Peltier beraz eh, presoa uh, indioara eta beraz badu orain berrogei urte preso dela, irurogeita bi urte betetzen ditu eh, gizonak egun eta Amnesty Internationalek hainbat uh, aldiz galdegindu beraz askatua izan dadin Leonard Peltier eta segidan preso politiko gisa kontsidatua baita eta uh, eriden presoa ere delarik irurogeita mabi urtetan. Eh, ala, hemen aktualitatea eta be, eh, historia pixka bat ere gogoan ukanez eh, bera ere. Eta orain aldiz, gure kronikalariarekin hain zinagoaz. Telebostaz, Eh, Telebista utz, eta pitz. Eta gurekin dugu astelen untan loretsu hon. arratsaldeon. Arratxaldeon. Araudua saturik eh, berriz eh, gurekilan loretsu eta ipatuko dugu erran bezala uh, be itzak hemen garrantzitsuak dira ipatzerakoan, baina uh, abiatuko gira blog batetik. Bada, sarean interneten blog nahiko interesgarri bat, zen zen zin deitzen dena. Eh, beraz uh, zen zen itz jokoarekin, eh? eroarena eh, eroari pentsarazten duena eta beraz erotasunaren inguruko gune bat, egaren dugu, psikiatriaren aurka, psikofobiaz, balidismo mentalaz, horrenko uh, gogoetak eramaiten ditu blog unek. Eta hor, beha, hainbat pertsonek idazten dute, eh, psikiatrizatuak eh, direnak, eh, eroak, horiek dioten bezala, psikiatriatik bizirik atera direnak, eta sustut, beraz, be, mm, arazo konpon, eh, lortuko dut, nola errango bai, <laughs> eh, bai, holako uh, zeit. zeit, aipatzen dira, eritasunak baino edo egokitze arazoak gizarte uni, eh, be, eritasun psikiatrikoak baino, eta beraz, hortako eritzen ere aipatzen nuen, eta sustut, beraz, usu, gaiten eh, duguna, be, eritasun psikiatrikoak, uh, arazo psikiatrikoak, edo mentalitateari lotuak direnak, arazo intimoak bezala kontsiratuak eh, dira, jendarte arteuntan, eta hemen ideia astapenekoa da arazoriek politikoak direla, eta beraz uh, jendarte bati lotutakoak. Bon, fite-fite uh, labur biltzeko, ez? Loretsu zerbait gehitu nahi zinuke? Bai, pixkat eh, gehiago eh, jaitea da, ezken finean, eh, gehienetan nahi da dena biologiko ikusi, edo, genetiko iraunko eta betiko ereduetan. Eta azken finean hor da kontekstua kondutan hartzea, eta bai, ahont politiziatu dela zenta instituzio psikiatrikoak erabilia direla norma sozial batzu inposatzeko, eta ez dela bakarrik zenta eskola eta, eta presondegia ongi ezagutzen ditugu normal sozialak inposatzeko, baina beti anzten da instituzio psikiatrikoena, eta hor eh, argiki untsa da, zenta deskribatzen du nola egiten duten eh, mm, normak, hoi dituzte azken finan inposatzen, psikatriak dute, dute jaiten nor den sanoa eta nor esten sanoa, eta beraz eh, norma horiek dute inposatzen. Eta normala dena, ona da, biztan dena. <laughs> Hori da, eta ez bazira... bat <laughs> ez bazira normala, beraz, arazo bat bilakatzen zira, eta beraz, olako uh, eh, guneetara ere uh, bideratua askifite, pixka bat problematikoa bilakatzen bazira, eh, guti gora bera. Labur biltzeko, bihitzaz ere be zen zen zin, blogeko idazleetariko bat, eto zela beraz, uh, aurten hori atxezeta festivalerat, ez da batean parte hartzerat, eta horrek ere hoi hartzun interesgarria okan baitzuen, beraz, interesgarria zen ere joitaraztia. Eta gauk bakrik eh, bon, gai baten inguruan eh, mintzatuko gira, zenta badira amak mila gauza ipatzeko ah, eta orenak ipatzen algin ituzke, baina um, titulu bat uh, bereziki interesgarria dena hor, zentabada sail desberdinak badira, eh, blog hortan, opresioaren inguruan, jasismoaren inguruan, kapitalismoa, eta bar, eta bada beraz sail bat eh, ikuspegi feministarekin, eta titulu bat beraz hautatu duzun artikulua egun loretsu normen arabera emazte guziak eroak dira, edo eroak gira. Zer nahi du, Bai, Bai, bai. E, hori e, maginetu gizelarik eta mintzatu zelarik, e, abiatu zen bere esperientzia pertsonaletik, eta momentu batean, e, be, hasi zen, aipatzen hor Kanadan egin zen esperimentu bat, eta hor, e, argikin, nola erakusten zuten, e, be, zer zen sano izaitea, hor, eh, ba, ikerketa hortan, hor, deskribatzen dute artikulu hortan, e, Kanadan edo hor, Quebecen zen, Kebeken egindako lan bat, mila pertsonen gainean. Bi psikiatra ziren? E, hori da, bi mila. ba, egin dutena da, hartu dituzte, be, psikiatra, psikoterapeutak, eta ba, eritas, ba, deitzen dena eritasun, baina azken finan jemarko barko horitaik reakzio, emozional, baina mhm. erreakzio horiek dituztenen kudeantza eramaten dutenak, beraz psikoterapeutak, psikatrak eta e, langile sozialak e, ziren Amerikajak, bi mila hartu dituzte eta hoiei galdetu dute haientzat zer zen, zer izan behar zen izaiteko pertsona normal bat. Ba, da, eh, gizon sano bat, neska sano bat eta pertsona sano bat. Eta beraz, e, be, irakurtzen alda, hor, e, zer nahi adjektibo irakurtzen dira, beraz, e, gizon txano bat da independentea den bat, abentura zalea, kompetitiboa, objektiboa, pixkat agresibo, baina esoera, ba, pixkat idatzea da, ba, pixkat gehiago, gero e, baina gutxiago emo, emozioetan, gutxi influenziablea, gutxi sumitua, eta gutxi preokupatua bere, bere itxuraz. Bo, ba, hortako nahi nuen eh, eh, gai hori aipatu, zenta ustut joan den astean aipatu duziela hori hainitz e, itxurarena eta. Bai. Eta, bo, azken finean hor ikusten da, gizonaren zat, normala izaiteko do, sanoa izaiteko e, eritasun txikatrikoak kudeatzen dituzten e, beraz, langileen zat, hola izan behar zira, ez zira preokupatu behar zure, zure itxuraz. Gero, behiratzen duzularik e, neskentzat, Beraz, neska bat sano izaiteko, izan behar da sumisiboa, gutxiago independente, abentura zare gutxiagoa, gutxiago agresibo, influenziablea izan behar da, gutxi kompetitiboa, emotibo gehiago, e, preokupatua bere itxuraz, eta gutxiago eh, <laughs> objektiboa. Mhm. Beraz, biziki importantea da hori ikustea, e, Ez bazira preokupatua zure, zure itxuraz, eta neska bat banin Objektiboa banin bazira. E, ez bazira influenzia blea, ez zira sanoa. E, e, eritasunak kudeatzen dituzten jende hoientzat. Emazte bat banin bazira, liz gizon bat, bat bai. Gizon bat banin bai. Beraz galdera da, bo, eta pertsona bat banin bazira nola izan behar zira. Bo, pertsona bat izan behar banin e, pertsona bat sano da, Um, independentea bali ma da, aventura zale pixka ba, aventura zale, kompetitibo, objektibo, pixkat e, agresibo, e, ez sobera emotibo, gutxi influenziable, e, e, gutxi sumitua, eta bere itxuraz ez dena sobera preokupatua. Gizon bat, beraz. Hori da. Pertsona sanu bat, e, psik psikiatren lan egiten duten entzat da, gizon bat, hori da den irudia eta hori da landua dena psikiatrian azkenean, teorian hori da, bera. Ba, hori da pertsona sano bat beraz, pertsona bat gizon bat da, baina neska bat joiten denari psikiatriara, espanima da neska formatuan, horrek jan nahi du, espanima da, espanima itxurari soberak asumaiten, espanima da e, eh, sumitibua, sobera independente barima bada bere pentsaeran, eta haientzat, be, be, sartu beharko dute, norman, beraz, entxatu beharko dira, in, gutxiago independente izan dadin, sumitiboagoa izan dadin, eta hori guzia. Eta hortan, artikulu hori guzia da, deskribatzen du, nola zenbat pertsona e, psikiatrik ezatua izan diren, haien e, ez zirelako joletan sartzen. Beraz, ez, ez zirelako neska jolan sartzen. Pertsonak ziren. Mhm. Beraz, ez zira jolan sartzen. Eta ez bazira jolan sartzen, terapia bat behar duzu. Eta, bo, hor eh, sartzen da horako detaietan. Eta hon egiten du horren irakurtzea zen, eta bazken ba, finan jan nahi du gu fegu. Be, pixkat, eh, bai, en, en eta niz, me, itxurari, itxurari ez txekulan sobera garrantzia eman, eta egia da batzutan pixkat aparte edo, desberdin zenitzen zirela, edo bari ma beste egiteko manera bat, ba olako sentimendu bat abertat zirela, eta ez, azken pertsona gisa izira bizitzen, alduntze prozesuak eraman dituzu zure bizian entxeatzeko irauten, bai, bon, ez duzuten alortzen, zaila da initzetan, eta eta on egiten du olako gauzen irakurtzea ulertzeko non zaitasunak ere. Mhm. Zer ikarri du inkesta horrek, zenta e, psikiatria mundukoek eh, horren ondotik ohartu ote dira, be, bazela bat, ala ere desberdintze hortan e, emazte eta gizonen artean, eta azkenean emazteak be, ez direla egokiak gizarteari orokorrean. Eh, bo, gauzak ez dira hain egeski hobetzen, ez du konferentzia batek... Zena, e, eh, larugei garen da, hori hori beraz bai, badu, oita ma bai, bost bai. Eh, urte. Be, hori Luis horrek edo hori koordinatu duenak gero bera hortan buru bera joan da, eta hortik geroztik ikusten dira beste artikulu batzu eta geroztik bada olako sail bat eta olako ikuspegi eta iduriz kebeken eta aise gehiago landua den eh, ikuspegi da. E, eh, piskat, bada ere, psikanalisiaren kritika handi bat, zen da Freudek ere, bazuen, eh, bere matxismo, bon, burgesian den matxismo hori, eh? beraz, e, ba, eroak neskak direla eta horako, eta beraz, ba, baduzu kritika teoriko handi bat, eta horrek egin du, arlo berri bat ideki dela, ikuspegi berri bat, begiak ideki direla hori buruz. Ba, gero, influenziatzen du, influenziatzen dituenak, eta minoria bat da. Beti bezala. Bai. Bai, gero ikusi behar dena da, ze zapalguntza mota bizi izan den e, adibidez, mintzatu gira, ergarrekin dira, be, hori egiten zela epileptikoekin eta. Mhm. Egiten zen ere... Eh, zen da. Bai, eta egiten zen ere eritasun psikiatrikoak zitudenak. Mhm. Berrikitan irakurri dut e, Scoville buruz, Scoville da, bada HM pazientea epileptiko bat zena, zen justu hipokampoan, eri interesatzen zaidan gune bat oroimenaren gune bat, ajazoinik gabe, fejan edut, ez, eh, ezin duzu terapia bat egin e, egiten zen hori. Ari, moina, epa, eta norbait balin bazen eh, sozial normatik kanpo, jo egiten zen, e, be, profesionaren ganat, eta profesionaren ganat, be, zikertatzen zen, famatuena berazela, berak egiten zuena zen lo, lobotomi masiboak, eta bereziki emazteai. Mm -hmm. Beraz, hor argiki deia garaian, emazteak zuten gehien biltzen psikiatriatik. Garaian ez zehurtetan? Miru eta mm, margarren da. Mm, hortik. Mm, Azkenak jaiten da laro eta margarren amarkadan zirela baina bo. Ta ez da ulertzen zertako emazte gehiak baituzten eh, eritasun psikiatriko gehiago. Ba, ez baita kontutan hartzen eh, bai traumako purua, bai eh, hoge jaiten ginuena. Ezken finean norma sozialak inpozatzen balin baditu psikiatria hor balin bada jendea untsa kontrolatzeko eta jendea sartzeko norma batzutan, Be, mazte bat, eh, bere izaitea osotasunean biziz bortsa kanpo izanen da, e, zenta pertsona gisa biziko da, eta hor, beraz, e, entu e, bo, ba, arazo gehiago. Eta azkenean, eh, konklusio gisa ere, jaitan argin nuke, eh, emazteak ez du pitilinik, eta hor da problema guzia, zenta hori da ere freden psikanali, psikanaliaren jatorri bat, emazteak ez du pitilinik, beraz, e, falta bat badu astapenetik eta falta horregatik dira ere eh, ondorio guziak. Ba, ni, ni urgunago joan eniteke, e, eh, arazoa da gizonak ezin dira aurrik eman, horrek egiten du emaztea ateratzen dela gizonaren kostatik, eh, erligio batean, eta beti, eh, horrek eh, du beti emaztea lehertu behar dela eta zapaldu, zenta berak du botere hori. Eh, auja emaitearen boterea, beraz, norbait jimbalin bada bestearen gandik, gizona ama, <laughs> amaren eh, bagnetik atera da. Beraz, uste dut erligioek denek zapaldu behar zutela egoera hori, nun baduzun, eh, bezu jiten zira gizon bat zira eta jiten zira neska batetik eta gu adibidez katolikoentzat e, emazteak egiten dira gizonaren eh, kostatik kostatik bai bai bai Kosta bai bai metafora bat kontrakoa egiteko bakizu Fe, bo, hori nire ikuspegia da, eh? baina mm. ituri behar, behar dela behar hori, e, be, zapalkuntza mantendu behar hori, eta beraz erregioak sortzen dira, sortzen dira norma sozialak, sortzen dira fe, kapitalismoak ere behar du, eh? sumizioa, eksplotazioa egesteko, eta etxean ezpagatzeko etxeko lanak, eta nire iduriko ez da zer falta dugun egiten duena egoera hori, da justuki ez zer genitu eta horrek egiten du beldu jainit sortzen direla eta hori beldu egiten dituzte opresioak sortu behar direla kontrolatzeko. No, ba, e, eh, nik frade bizik interesgarri atxe maiten dute, hori eh, batak ez du besteak entzen. Mm. Zala ere kontekstuan ezartzen ditu gauzak, gaur egon ez dena bate egiten. Mm eta kontekstualizatzea biziki importantea da e, gauza da ezin duzula kontekstualizatu bakarrik nor bere norberaren bizipen pertsonal hoietan bizipenak kontekstu sozial batean dira egoera sozial batzutan kontekstu politikoetan ere eta horrek dena dena moldatzen du. Bo, untxa, bedena den bai uh, eh, berantago ere ipatuko dugu eta balio du eh, zin uh, zinez, zen zen zin, puntu net eh, webgunerat edo blogerat joitea, bada artikulu interesgarri initz eta gaina partartzen alda ere nahi bada. Loretxu bergonia, mileskera. Mileskera zure. zure. Eta laster hitz eta putz emankizunean gure gomita maite goien etxe izango da eh, bleko langilea eta gaur bereziki didie ager presoaren laguntzaile gisa. Eusko ikaskuntzak diru sariak eman ditu manatuitu aste buru untan eh, ikerkuntza edota lan eh, bide de, lan desberdineri eta tartean beraz didie ager presoak eginduen memoria lanaren zat amapei buruz aipatuko dugu nola lantzen den hori I bostak eterdi Euskal Jati eta Mementuz berriak zurekin mailaitele pai. Aresti honen zure gussiera. Euskal Herriko Alkargoa Bakararen kuntre beste errekurtso bat pausatuik izan da aldihuntan auzapez eta hiritarren alkarte batek du duhoi pausatzen hauzitegi administratiboan alkarte hau jamaiten du Gerard Bidegain garuseko auzapezak dioie estila ez sortzean kontre bena egin moldean kontre diela bigeren errekurtso horrek ez du jaleike eramaile bat zordeko lan atrabatuko e, administratiboak, epail administratiboak, ikusiko zer erabaki hartuko dian. Euskole biltzareko boskak iganen dia hilabetian hogeita bostian, setemean hogeita bostian beraz, iparaldian bizidian 6.600 laguneke boskatzeko eskubidia badie, eta boskan parte hartzeko galtuan egiteko aste harte hau da azken egunan. Bidarteko estia ingenadore eskolak lehentarzuna emaiten dio apendizguai, bere henbat ikaslek hi urteko ikasketak urhentzen dutie eta laster diploma eskurat behar lukie, aste juntan aidea sei hilabete zenpresetan egindien lanain presentatzen. Hama bost bertsulai gaztek eh, leian parte hartuko di peraldeko silaba bertsulaien txapelketan, bost geren edizio zat, zazpi saio eginen dia orotat, doni banelo muskuldiat eta isturitzetik iraganez, aurten makin bertsulaien puntu bat hartuko di hildu edo lema bezala, heldu direlako ondotik da lema izanen, lehen kampoek eta setemeaen hogeita lauan, doni banelo Raval aretuannen Eta pelota partidak haidia memento juntan alde batetik xaran eh, eh, pleka lehiaketako lehen finalerdia hasia da. Lahalde eskura haidia bieletak izan duten etzien, iz, eh, ondotik, bigaren finalerdian hospital eta bilbaoa ikudia lanber eta dukazuen etzien. Eta doni bane garaziko ebaien ean partida abiatuk darmen drail eta laskano haikudia maina get eta amuleten etzien. Ondoko hitzordia beriekin istantian seietan honetan. Bizirik, biziren emankizuna, irabeteko bigarren astelenean. Aldi untako gai nagusia? Amikuzeko erreken lagunak elkartea. Erreken alde daramaten lan baliosa ezagutzeko. Bizirik, biziren emankizuna, irailaren amabian, astelenarekin. Arratxeko zazpitatik goiti euskal irratietan. Eta radiokultura.eus webunean. Bizirik! 1万ドルか。 Utsumandokan aste huntan, Charles Bidegain, anhoa hitzaikin jinen zaiku. Anhoa, sebotera zola deitzen baita, ene ustez, eh, dianaria, eh, mendiet bortilat eta ematen zena, dora ematen dena. Ta egun batez, Euskal Telebista entzuten nahi nintzela, eta egiten dutat eto, ari dira dianaria daten eta hori da anhoa lekua. Anhoa proposatu dute javita joman egiteko. Zentako independentista ernanin eta zentako ez hainbeste baiunan aipaldi erdian peio txarteka aipatuko deiku istoia ez dela uste den bezala aitzinetik idatzia. Ikusten dugulaik historiak zer eman duen, iduridu jendeek bazekitela norat buruz abian ziren, baina ez da sekula nola historia. Eta inaute txamendik aipatuko deiku nulaz, hainbat urte egonik kampuan Euskal Herrialat utzuri zen eta deprimak hartuik batu. Hamar urte egonik Ezker eskoin istudiotan, Afrikan, eta amentsez beteik. Jakinean, eskualerriko problemak zertziren, gazteria amigeta joiten, mutikoak charter osoak beteik Kalifornia, neskak pariseat, demarka zenu gazi da bat, nian sorter irat. Tordian, ba, amestetara noko deprima, ja nevroza kasik. Utsumandoka uskal iratietan, aste hartez zazpitan, ara eheda astizkenez lauetan. Utsumandoko! Utsumandoko! Xiraba, Siberua Lapurdi eta Basenabarreko bertsularien arteko xapelgoa biatuko da eluden buruilaren ogoita lauean. Unen aurkezpena eginen dugu aste hart goizuntan goizberrin joan ahitzaina bertsularien lagunak elkarteko presidentearekin. Itzeta putz, putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, itzeta putz, itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta, Eta prentsaz punduño bat um, berria.eusen tenore untan zer den gainagusi. Orduan berriak bere web gunearen lehen partea Eusko Legebiltzariko hauteskunderi eskaintzen du orain gune berezi bat da uh, hauteskunde kanpaina guzian zehar ala gertatuko da. Beraz, lehen gaiak biztan da hauteskundei lotuak dira eta bereziki mankizun astapenean aipatzen nuen bideoari uh, alderdi sozialistak Euskararen inguruan eginduen egin duen bideo batek aserrea eta nazka eragin du bideoan azkenean agertzen dena da administrazioan euskaraz ez dakitenei ateak isten zaizkiela edo kanporatuak direla guneroko bizian usu alderantzizkoa gertatzen delarik. Bon. Hori beraz hemen aipagai nagusi eta Mariano Rasoik. Araban bizkaian eta gipuzkoan egingo du kampaina Bestalde, sindikalismoa gai eh, nagusietan berrian, ELA eta LAB batu egin dira negoziazio kolektiboari buruzko akordioaren aurka. Lehen dakaritzaren aintzinean protesta egingo dute, duden asteko aste artean. Itunaren helburua hauek baztertzea delako salatzen dute. Akordioa eraso kate luze baten azken urratxa dela gaitzitsizdu, du, gaitzetsi du, muñozek, edo gaitzetsi dute, beraz, muñozek eta etxaidek. Euskal Unibertsitate Sistemaren lege berria eskatu zaldiz inoguratu dute eh, Euskal Herriko Unibertsitatuaren ikastu Eh, ikasturtea uh, ikasturtea idekitzen delarik, eberaz, emengo keska berrian akertzen da. Argian aldiz sokatirako Euskal Selekzioak urrezko domina lortu du munduko txapelketan. Suedian jukatutako txapelketan lortu dute domina. Lur gaineko bosteun talaro gehi kilogramoko proban lehiatu onduan sokatirako taldeak 2000 amalauean lortu zuen ofizialtasuna. Beraz, Euskal talde gisa ere hor uh, berezitasuna sokatira lehiaketa edo txapelketa untan refusiatuen krisik globala asailean, aipatzen duen ere mankizun astapenean, itxasoak dakarkiguna, errefusiatuen aldeko performantz gisako bat egindute getxon, aste buru untan, mundu osoan ezaguna egin zen, ailan kurdi, aur errefusiatua, horretziste, argazki ura, hila zen beraz ondartzen uh, nini hau, eta uh, eh, beha initz uh, eh, zen ondotik, ideia da beraz argazkiak gogora ekartzen duen performantz bat egin egitea eta ongi etorri errefusiatuak plataformak eginik eh, horrek dituen problematik ekin. Eta mila batzion da oita maseiko gerla ere ipagai argian, gerran hildako sagardia goni sendiaren ezurak aurkitu dituzte legarriako leizean, Juana Josefa goni eta haren sei seme alabaren ezurak aurkitu ditu arantzadik malarikako bailarako putzu batean, hori nafarroan beraz, mila batzun eta oita abuztuan hil eta lurperatu zituzten eta biztana ere pundu bat iten dute Kataluniaz argian atzo diada eguna zelarik. Kaseta puntu eusen aldiz gainagusia elep, elegite berri bat aurkeztu dute elkargo bakararen kontra autetxiek, gizarte zibileko eragilek eta enpresa buruek sortu elkarte berri batek, elegite bat aurkeztu zuen, ireilaren behatzean uh, eh, elkargo bakararen kontra. Aldiuntan 2000 mazazpian plantan ezarriko duten instituzio administrazioaren zat, hautatu tresna administratiboaren kontra jo dute. Media bazken ere aipagai nagusi eta bereziki uh, galdera hau zer diote estatutuek. Gazeta puntu usen bestalde ere amnistia aipagai, amnistia mugimenduak asteburuntan buruntan eginduen baraualdiaren bilan baikorra egindu. Uh, eh, Euskal presoen bere alako askatasuna aldarrikatzeko baraualdia antolatu zuen aste buru senperen taldeak bilan baikorra egin ondoren, etor etorkizunean ekimen gehiago antolatuko dituela iragarri du. Txarriko AFMR zentroaren salmenta ere Dona Paulen aipagai asteburuntan izan den mobilizazioa uh, media bazken ere horren txegipen berezi bat egindute eta bestalde uh, gure irratiaren hogeita mabost urteak ere aipagai irratiak hogeita mabost urte ospatzen ditu eta hainbat ekitaldi proposatzen ere abendu erditzu du bukaera arte. Eta zidozten bukatzeko um, Gironde departamentuan sute handi batek irurogeita mar hektara jadanik ereditu zal eh, inguruan hortaz beraz gainagusietan dutik. Gaiuzak, hausia, aipagai. Horegin nuen gure prentsa aipamena txaldeuntan hitz eta putzen eta orain aldiz gure gomitaren tenorea. Itz eta putz? atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Eta erran bezala, aipatuko dugu argatxalde hontan eh, be, banaketa bat, parte bat aipatu izan dugu goizuntan eh, goiz berrin, baina eh, gaur bereziki aipatuko dugu, be, euska, eusko ikaskuntzak diruz lagundu baitu, ere didie agerren be, memoria, memoria lana beraz fakultatean, berezitasuna didie ager, preso dela, orain dela, ama bost urte, eta beraz, be, banaketa hortan, biztan dena Ger etzen hor, baizik eta maite goien etxe gurekin dugu, arratxalde hona. Arratxalde hona. maite, uh, erran bezala, uh, eh, haste buruntan banatu ituzte beraz xari eh, horiek, urte guziz egiten duten bezala, inbat ikerketa xari istatuak beraz diruz lagunduak, eta tartean uh, amapei buruzko ikerketa lan bat, mazteraren baitan didie ager presoak egin duena, eta hori ere beraz bere momoria lana ere, uh, do ikasketak ere diruz laguntzeko xari istatua izan da, Ni eh, nik lehen galdera nola egiten da eh, azterketa bat ama pei buruz, eh, dola ama bost urte preso girelarik? Bai, <clears throat> ama per buruz edo zuen gaieri buruz, egia preso delarik ebe baldintzak oso Hala, mugatuak eta txahak direla, bestek eh, besteak beste didiren kasuan, berak egindu master bat, Le Maeko Unibertsitateari lotua, eta ma, normalki master hori dena eh, zuzenean internet internetez bidez egiten da. Ordean ostiki didiek ez du internet, uh, uh, du konexiorik egiten al, beraz entxatu gira, alden einean eh, kanpotik eh, laguntzea, baina eh, traba eh, handi handiekin eh, ala kanpoan eh, fite fite egiten dugun eh, lan batek hor bere kasuan ebe hasteak eta hilabeteak eh, emaiten du aratunatak eh, antolatzeko gisan horiek direlakoan presundegiko baldinzak baldintzak mm. beraz Hala ere, be, preso izan ikan ere, eh, eta uh, baldintza murriztuekin uh, lan, egin, uh, lan egin du, baina hala ere, bon, lortu du <laughs> gain ditzen eta uste dut, hala, hainitze eskual preso politikoak bezala, ikasketen bidez ere uh, presoak lortzen duten, hor, ez dakit, duintasun batean edo segitzea egunerokotasunean eta oztopoak oztopo, be, ala, bere, beren ekarpena egitea eskolegiari. Mm, bai, zenta egada presoaren zat eh, garrantzitsua zaiola ere uh, eh, beholako lanak egitea, bainan gainera ere be, usu ikerketa horiek eh, egiten dutena, da ekarpen bat ere be, gaiari begira. Dudarik gabe, dudarik gabe ikor erraiten aldut laburantza mundutik uh, eh, didieren eh, lan horrek uh, ebe balio bat ukanen duela uh, guretzat azteko ondoko uh, azte eta hilabeteetan amap egituren inguruan egin baitu olako uh, alde batetik uh, mugimendu horren historia, zergatia, filosofia, aztertu ditu, eh? beraz, amap, agri, asociazion por mentzien duen agrikultur peizan, eberaz kontratu batzu kontsumitzaile talde bat eta laborari baten artean, beraz berak aztertu du nuntik sortu zen eh, eh, fenomeno hori, egitura hori, eta gero, beraz horrentzat, eh, bibliografia initz idakurri izan behar du, eta uh, berak nahiz eta preso izan lau mokoen artean, kanpoko laguntzari esker, ahal izan dugu ere galdetu alde batetik bai amapetan diren eh, kontsumitzailer eta bestaldetik amapetan e, beren ekoizpena saltzen duten laborarier, ebez azkenean e, galdera nagusia zen zergatik horako eh, egitura e, batean engaiatzen diren, zer duten, mhm. eta e, zoin diren e, ala, e, pundu positiboak eta ere e, obetu behar ditzateken e, punduak mugimendu hori azkartzeko eta edatzeko. Beraz, mm -hmm. e, ala, bibliografiari esker Ehm, ari izan da ere telefonoz, nahiz, eta hori ere mugiztua, eh, baina elgerrizketen bidez eta terrenoko inkesta baten bidez, gero didiek ebe aztertu ditu, eh, azterketa lan sakona egin du eta ondorio horiek, ebe baliagarriak izanen dira amap, uh, amap ekituren zat, jakinez ala gaur egun ipar eskualerian ogoita amabi amap bat didela. Mm -hmm. uh, eh, teknikoki nola, nola lortu da dibiaz, gara eh, telefonozko uh, eh, elkarrizketak egin dituela, baina horiek mugatuak dira, nola lortu da hori? ahunt, be, telefonatzeko, ala, eh, konkretuki telefonatzeko, behar duzu uh, uh, kanpokoak <laughs> baimena galdegin, telefona faktura igurri presion degirat, didiek uh, deitu handik, baina denbora mugatu batean, ebe kostatzen baita, Uh, ala, liburuak, uh, ala, unibertsitatean uh, sartzea izena emaitea, bon, ikasle bezala, liburuak erostea, horrek ere, uh, ala, dena kostatzen da, uh, diruz, menan kasu honetan, denbora zere, mm ala, beraz, uh, <laughs> e, bon, baina trabak traba, ala ere, um, lortua alizan du gainditzen. Bai, baimenak eta galdegin behar baitira, aldi guziz ere, uh, gauzen txartzeko, edo bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, eta uh, ala, gehien bat da hor gira hartzen ere gu kanpoan girelarik eta ala, zerbait behar dugularik egia gaur egun interneten bidez mm -hmm. edo liburutegiak, edo mediateka, edo ala. Berak egin uh, ala, master bat eta, eta gai hori aztertu du, be tresna horiek uh, gabe edo, edo tresna horiek kanpotik... Uh, Eh, guk lagun eh, talde batek lagundu ere. Mm. Eta inkestaren zat berak idatzi du inkesta, emaitzak aztertu ditu, baina guk kanpotik edatu dugu, bildu, uh, ala, beraz, um, uh, ala, bide aldi bat gehiago preso politikoen kasuan ardura gertatzen den bezala, eh, elkartasunari esker gen ditu izan dira oztopo batzu. Mm -hmm. hori da, terreno lana hori, biztanda egiten alestuena, zuek beraz eh, egin duzuen, eh, zonbat zinezten eta hortan parte hartzeko? Honik errenzake, ora, talde, bospaseieko talde bat, eta eta erreiten alda, emaitzetan, eh, bat galdezketa, mm, berriun bat jendek erantzun dutela galdezketari, bai kontsumitzaileak, bai laborariak, eta beraz, berriun uh, eh, eh, jenderen, ez dakit, bazen, ogoi bat, uh, uh, galdezketa bat, ala hori guziak aztertu ditu didiek, zinez atera ditu uh, ala emaitza interesantak uh, ala, nun bajanatzen diren hor uh, aztertu du uh, laborantza, laborantza biologikoa lujalde antolaketa jenden arteko arremanak hala uh, hainitz pundu uh, sakundu ahal izan ditu uh, oztopoak oztopo. Mm. Kasik, uh, egiten ikerketa bat ere nola egiten den eh, memoria bat eh, presondegian uh, zirelarik eta hori ere baditeke uh, analizatzeko akampotik. Bai, eta berak, uh, ala, bere helburua du, horrein master bi uh, segitzea, baina egia, Eh, berarekin aipatu zere oraindik atzo uh, bisitan, egia uh, olako baldintzetan uh, uniber, ofen, ikerketa, ikerketak, ikasketak eta ikerketak egitea, olako baldintzetan, me eskatzen du ikalagarriko uh, borondatea, indaha, uh, ala, uh, dena oztopo da. Mm Eta orduan, uh, zer atelada, konklusioak ateratzen aldira, ipatzen aldira, eta e, zer hobetu behar liteike zer ateradu hor uh, <laughs> buruz hor Ipar Euskal Herrian? beraz, bon, e, gier berde Ipar Euskal Herrian amape giturak edatu direla, eh? ama, dola amar urte hasi zen, gaur egun amar amabi urte berantago, ogoita amabi badira, mila laueun familia, eun bat laborari, eh, hori eh, ordezkatzen dute Ipar Eskualeriko AMAP egiturak. Eh, berak aztertu ditu, eh, pixka bat, uh, ala pundu uh, positiboak mm, Ala AMAPetan bada AMAP filosofiat filosofia egitura, egituratzeko sarta bat bada, arau, arauak badira, bon, arau horien hobekiago obekiago ezagutzea, respetu, zatzea, errespetaraztea, uh, azkenean, uh, ebe, uh, eskuetan dugun uh, altsok hori uh, iranko jai zaiteko eta adibide bat, konkretu bat emaiteko, hor e, ikerketaren bidez, ateratzen zen, amapetan kontsumitzailek atxemaiten dutela, uh, ala, konfiantza bat dutela laborariaren gain, ezagutzen dute, bere etxaldea ezagutzen dute, eta hori konfiantza iza, ita, edo elkar tasunitza ere hainitz atelatzen zen, eta be, e, bada galdera bat, hori, konfiantza hori nola neohtzen den, nola, uh, nola baiestatzen aldean eta ala, Olako, uh, eh, eta berak pausatzen duen galdera ere, da uh, gaur egun elaborantxak ezagutzen ditu aldaketa ondiak, bai uh, ara, eskualde mailako uh, lujalde antolaketa dela, bai ipar eskualegian erri elkargo berri bat badagoela, beraz laborantza E, lujalde batean da, eta berak erreten du ere, be hortan, nahi balimada proiektu e, sozioekonomiko bat bultzatu, be amapek behar dute ere... E, hori zan implikatu, edatu, e, eh, impactatzeko, joano eta gehiago, eta atera bide bat, zargatik ez atxemaiteko, laborantxak ezakutzen duen e, krisiari. Mhm. beraz, didia geren, eh, be, memoria hori, pentsazunt, maite guin etxe, blek ere kontutan hartuko dula, behar bada bere inguruan ere lan egiteko. Bai, bai, bai, eta gehien bat egin dugu egia ahemanetan, e, iper eskoalerian den, enter amap peibazk egiturarekin, beraz amap guziak biltzen dituen egiturarekin, e, laborantxako egitura guzien ikusten izan gira ere, uh, eh, ala, didieren izenean, eh, eta egia, guai, be, bat badugu hor, eta baliatu behar dugu, eta didi eskertzen dugu, eh, lan baldintza horietan aurako lan bat eskaintzea beskolegiari, uh, ala, betxaloak. Mhm. Eta berdin bukatzeko, beraz, horretaraziz, uh, didi ager badola ama bost urte preso dela, eta hori ere kolektibot batek horretaraziko du? Bai, ala, didiek ogoita bost urteko kondena betetzen ari du, horietan ama bost eginak eh, ditu. Be hori, eh, egoera behi bat baden eskolerian, ala ere presoek, e, eh, preso segitzen dute, e, eta, e, ala, kanpotik berditugu lagundu, bai ikasketetan, bai elkartasun, e, dirumailako elkartasunean, Eh, eta ere, be, horretarazi gizartean, eh, elkarlanari esker, uh, presoak hor direla, eta, eta ala, uh, eh, gatazkaren uh, konponketan, uh, be, presoak etxeratzera dela aldan hildo unagusi bat, eta be, horretarako uh, kolektibo batek, antolatzen du kampaina bat didieren alde, besteak beste ireilaren ogoita bostean izanen da bazen bat uh, miku zen, dona paulen, eta ondoko haste eta hilabetetan, horako xe hilabeteko kampaina bat hasten da, ala hori tarazteko didie, eta didierekin diren eskual presoak, eta eta bestek beste kondena luzeak dituzten uh, presoak, eta ala horien azkenean presoen bidez ere eh, hori uh, egoera, eta egoera hori konpondu behar dela, eta horretarako gure norberak bere einean bere ekarpena egiten alduela. Maite goien etxe, beraz egan bezala, uh, Didier agerren eh, memoria egiten, eh, terreneko lanan eta lagundu duena, eta beraz Eusko ikaskuntzak diruz ere, saristatu duena asteburu untan, eta behimile esker, eta bestali arte? Zuedi. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Eta didieren aldeko egunan ere arituko dira zo taldekoa urriaren lehenean. Zezenak eta zuzenak ikusgahiaren zai beti, dalia beltza betiko txil bedi. begira, asten aldak ez zuhen dira, ama nola deitzen da hangoa, lastanak jakiteko salduzuri zangoa. Zerru eta jori, c'est Morandine, PPDH, Nederman, Chapeau, Trucker, Jadas. Olivier Gisbert, Geoffrin Fourré, Carl Zéro, le petit journal de Yann Barthès, Gilles Boulot, Pascal Clark, Claire Chazal, Chadoya et Tachabier. Zo, taldea eta erramezara didea gerra ipatzen ginen orainxetan amaite goinetxe gure gomitarekin eta... Uh, eh, ama bost urte preso den uh, eh, didie agerren susten guz ere konzertuak izanen dira zen urriaren lehenean hainbat taldeekin eta tartean beraz zo eta um, mm, itzordu bat zo Euskal Iratietan Sari, jadanik zazpiontan Bizirik, biziren emankizuna, irabeteko bigarren astelenean. Aldi untako gai nagusia? Amikuseko erreken lagunak elkartea. Erreken alde daramaten lan baliosa ezagutzeko. Bizirik, biziren emankizuna, irailaren amabian, astelenarekin. Arratxeko zazpitatik goiti euskal irratietan. Eta radiokultura.eus webunean. Xilaba, siberua Lapurdi eta Basen Bertsularien arteko xapelgoa biatuko da eluden buruilaren ogoita lauean. Unen aurkezpena eginen dugu aste hart goizuntan goizbegin joan ahitzaina Bertsularien lagunak elkarteko presidentearekin. Mela, Lukanka, Lukanka horrek, ez dik aski piperik? Mela, Mena ez dik aski gatzik, e? Piper eta gatz gu eguerdiko eman kizun berria. Osagari kronika, ekonomia, ahomizko e istoia, egun bako txeko kumita, ahatze gabe... Jokiak! Bo, bo, bo, ezakalako e, e, guer, Bota beste sorpresa hanitz. Eta? Beaz, egunoz, eguerdita oen bako txartin, duztu diazta... Piper eta gatz! Piper eta gatz! eta putz emankizuna hortan bego gaurko, gaurko emankizuna, gaurko kronika, gaurko gomita berri bat duzue euskaliratiak.eus webgunean duzue itzordu eh, bihar eguerditik entzina guti gora bera demora pixka bat behar du emankizunak sartzeko eh, interneten bere bidean eta bere ritmoan bihar gure gitarauan utsegin balin baduzue ustiralean eh, i, asteko kantua MC Stalin Zaiden kantua behirri zentzutanko duzie aktualitateaz eta jota behu harriar zazpirekin ere mm, teknologia berrietaz berriz bat baitira inzinamenduak oren ero minutu dero segunduru horiek segitzeko komplikatu da berarekin aipatuko ditugu seiak euskal irratietan